Nova baterio por energio el suno cae vento. La conservado de surpluso de energio el suno cae vento estas unu el la schlossiloi por la directo shangio rilate al energio. Char baterioi el litio ionoi perdas laula tempo conservan capablon. Oni serchas alternativoin esplorista te amo el Vieno, cae el Hispanio, nun disvolvis oxigeno ionan baterion sur base de ceramicaggio. Apud la perdo de productivo, tra multae shargae cae mal procedoi, Estas precipe la rarae, multecostae, ofte toxae, cae ofte sub catastrofe malbonae labor condicioi minitai materialoi, necessae por la construo de litio ionai baterioi, ciui metas la technologion en malfavoran lumon. Tiel cobalto, nichelo au mangano, ciui exemple estas enhavatai en amasse applicatai baterioi de electrai automobiloi, estas ofte minatai sub suspectindai circonstanzoi. Por producti tian batterion necessas multe da energio. Malfacilas crome la reciclado. Croma dangero ce litio ionai batterioi estas, che celoi povas ricevi shirigioin per damagioi, tro shargado au tro varmigio la batterio tiam tre rapide povas ocasi bruligioi. Monscale protio sciencistoe sercias pri aliai bateri conceptoi. Tian alternativo nun presentis amo de la Tecnica Universitato de Vieno, cun labore cun Cataluna Esplor Instituto pri Energio, en Barcelono. Intertempe, La tecnologio estas registrita kiel patento. Mencias la studajo kiu jus aperis en faka periodajo. La teamo el Vieno, iam de sufice longa tempo laboras pri ceramicae materialoi en contexto cun fuel celoi. Tio inspiris nin esplori, ciutiai materialoi eble ancaut augus por productado de baterioi, diras la studestro. La principo ce tio appenao differenzigas de tiu de litio ionai baterioi. La ceramicae constru elementoi, nome, povas alpreni negative chargita in oxigeno ionoin, cae povas ancau fordoni ilin de nove. Se oni metas electran tension al tiu ceramicajo, tiam la ionoi comenzas migri de unu ceramica materialo al alia. La batterio shargigas. Ce la mal shargado, oni igas remigri la oxigena oxigenain atomoin, cae forprenas la conservitan energion en formo de electra currento. Dum ce MULTAI batterioi, oni havas la problemon che la shargo portantoi iam ne PLU povas movigi, cae tiel la shargo forte malaltigas. Tius scenaro, laula studestro, tutte ne minazas ce la oxigeno iona batterio, ie comparebla amplexo. Nome, se dum funcciado perdigas oxigeno, tiam ebla simple reprenigin el la media aero, cae la batterio regenerigas. Per la applicado de nebruleblai ceramicae materialoi, fairo ne povas ocasi, clarigas sciencistoi. Ancao rilate al medicon veno, estas decidai avantagioi. En la constru elementoi oni povas simple anstatauigi certain substanzoin, kiwi estas rarai, multe autoxai, per aliai. En la prototipo la esploristoi applicas ancora la raran lantanon, sed iam estas pripensoi anstatauigit iun elementon per pli favorae alternativoi. Cobalto au nicelo ciu case ne estas besonatai en tiu concepto. Tamen tiu disvolvajo ancora havas mancon, oni povas pergi conservi nur circa unu trionon de la energio, quiu estas conservebla per same granda litio-iona baterio. Tio ne igas la oxigeno-ionan baterion mult promesan candidaton, kiel energii liberanto por malgrandai apparatoi, kiel exemple por compufonoi. Aliflanque, la esploristoi vidas multeta potenzialo en grandai instalajoi cie ciu case estas pesonatae grandai moduloi por la conservado de energio. Tio trafas exemple tie, cie surplusa energio devas esti bufrata, nome, ciu en vento parcoi dum nocte estas productita, ce multe da vento, ciu aliflanque ne estas sen pere besonata. Se oni starigas tutan construajon cun moduloi por conservado de energio, tiam la mal pli granda energi densetso ne ludas decidan rolon, diras la studestro.